Eta egun jaiten aldugu hitz joko txarrenaren eguna dela ez dakito hartu zisten ikusi duzien trompatu ziste edo trompatuak izan gira Ez dut besterik ikusi egun, ez ginen uste Donald izango zela Jankilandian eh, xefa, bon, ados, baina ez du balio hainbeste itz joko txak botatzea, etengabe, etengabe, ez dira gelitu gorrikin, eta problema da, bai, Euskaraz baita frantxesez ere martxan dela gainera trompizenarekin. Eta neork ez du pentsatu hilagiri, eh? Ez dute hilagik janen oraindik. Zer? Ez da bestia txarrago, ez? trumpeta historiak aipatuko ditugu gehiago amak minutaren buruan, lehenik musikariak. Orduan, artisten buru muinak aipatu nahi notzikizien lehenik. Aktualitatearekin deus ikustekorik, baina ez ziste kesatuko. Espero dut, edo berdin zait. Ego matez, behar baloretsu bergunianekin aipatzen alko dugun gaia. Musikarien buru Eh, gogoa baldin badua, ipatuko diot. Bon, ikerketa berri batek agertzen baitu musikari eta dantzarien burumuinak bereziak direla. Burumuinaren plastizitateaz egin ikerketa bat da hau monrealen egina. Urteak pasa ondotik, dantza praktikatzen, edo musika ariketa eta ikasten, burumuinaren estrukturaren aldaketa bat sortzen du. Hartu dira, dantzarien burumuina eta musikariena desberdina zela. Ikerketarako beraz hogei dantzari, hogei musikari, ama bost eh, urteko praktika dutenak, eh, bitaldeak, eta hogei inutil, edo barkatu, hogei pertsona musika eta dantza disiplinak praktikatzen ez dituztenak horiek hartu dituzte. Buru barne mugimenduak beraz aztertu dituzte, ur molekulak bereziki eh, mugimenduan. Bon. Hor da hasten alde teknikoa ez dutana bate menperatzen, fibrak, kortex, alde bat beste azakitzer. Bon. Eh, idea hemen beraz dantzarien molekulak agertzen dira denetarat mugitzen direla. Musikarienak aldiz biziki bideratuak direla koherentzia gehiagorekin. Azkenean, zure entrenamendu motaren arabera ez du zure buru muinak berdin funtzionatzen. Musika egiten duzularik adibidez zure gorputzaren zati bat bereziki lanzen baituzu. Dantzan aliz gorputz osoa, piskatori da ideia iduriz, ongi ulertu badut. Bon, zientzia pixka batek gaurko egunean ez du minik eginen, ez dut uste. Horri loturik ere beste ikerketa bat irakurri dut egun, Ehm, e, musika burmuina ipatzen baititugu Inglaterran egin aldiz, hau eh, artikulua ilustratzeko kertko beinen argazkia eman dute, eh? Bon, erretxada egeran lotura. Musikari profesionalek arrisku gehiago dute depresioan egoiteko edota angustiak ukaiteko. Ala zer ateratzen den inkesta horren eh, ondotik, eh? horren inkesta hau ez da egin burumuina aztertu zierrem eta olakoak eginez. Galdezketa bate, galdezketa bat egin dute Inglaterran musikari profesionale Bidei zuzendua zena, eta beraz, uh, hortik atera da, musika industrian lan egiteak minori handitzen duela eh, Beraz, eh, lanak, eh, azkenean, menan hor, musika industriaz mintzatzen da bereziki. Agertzen dena hemen bereziki, beraz, lan kondizioak direla, horren jatorrian, lan karguzama, diru xajeren arriskua hor, akidura, arazo fisikoak, eto, eta <laughs> gero, geroa edo gero bat ez egon okaitea ere, emaztean kasua hori gehitu behar zaie familiaren begirada, eta musika munduko seksismoa ere, bon, voilà, musikari bai bainan ez profesional. Eta putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Belatz eh, taldea justuki aipatuko dugu musikaz eh, mintzatzeko edo bo, mintzatu baino musika entzunen dugu paspartu deitzen da disko berri hau eta talde hau belatz. batze da talde hau eh, eta kantu hau paspartu diskoa bezala. Orduan, uh, bon, ez dira mm, frantsesak hartu ziste Euskarazari baitira. Eh, Gernika eta Luno aldekoak dira, 2008 bostean sortu da belatz uh, taldea. Jango behar zai eberdin paspartu, ala ere, frantzian uh, simbolika handiko izen bat uh, dela, urteak eta urteak uh, forboiak telebistan uh, begiratu duten entzat. Uh. Itz Jakitarazten otzet laster itzetaputzen eh, entzulearen iritzia, izango duziela entzun gai, eh, gaur naroa gorostiagari izango da, eta ez da posible deitzen den uh, tituluarekin filme bat, bereziki aipatuko dauku eta gomendatuko ere. Eta um, lehenik, bideotxo bat aipatuko dauziet, uh, interneten kusutana hastuntan, eta Antzi nuen aipatzea um, frantses uh, elkarte batek edo kolektibo batek edatzen eh, duena, bortxak eta seksualaren eh, kontrako kolektibo feministak egiten uh, duena, eta duda duzunean edo omuendro dut deitzen da, uh, deitzen da beraz bideoa, eta kampaina honen helburua da beraz uh, bortxak eta seksualaz usu agertzen den duda hori bortxak bat bat ote zen, eh, nire falta ote zelako, beraz behar ba ez da bat, ordo ez dut deus eranen, eta bar, eta bar, eta eh, bereziki hemen eh, azpimarratu nahi izan dute. Usu, kasu hoietan, be gaur egungo fenomenoa internet baita, jendeak forumetarat duiten zirela, eta usu, etzela erantzun oberena agertzen olako kasuetan, eta be bideoan beraz ikusten da Je me suis senti salie par l'homme que j'ai aimé si fort. J'arrête pas de me dire que c'est de ma faute, parce que c'est moi qui l'ai invité chez moi. hor beraz, biztanena, gainera kasu hortan, beraz, bere mutil lagunaren bortxaketa seksuala da hemen aipatua dena, eta usu, be, beraz, hori gaitzetxia den bortxaketa bat, alta, be, ala delarik, orduan, hemen tarazten dute telefonu zenbaki bat, uh, bortxaketa seksualak salatzeko, eh, galdera guziak erakuntzuteko, eta laguntza ere eskatzeko, beraz, hemen zenbaki maiten dautziet, begipen permaitut, zero, sortzireun, zero bost, behatzi bost, behatzi bost. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Bon, eta bi itzala ere rango ditut, bai, eh, estatu batuetaz, eh, mundializazioaren tenore untan. Um, orduan, nondikasi eh, ez uh, naiz hariko, eh, garaipena, bestearen galtzea, skia ipatzen da bazter guzietan analisiak idekiak dira. Ondorioetan ikusten aldela ala ere uh, Clintonek zituen mundializazio helburu ekonomikoak, orain arte eraman dituen gerlen sustatze indartsuak eta be, berdin putzura teroriko direla. Bon, kusiko, eh, Clinton espaita ingiru bat, ala ere, benen berbat, Trumpek eh, segituko du berbidetik, espaita eh, bakarrik Trump, ala ere, gobernu bat, eta gobernuaren gibelan diren lobby eta um, enpresa handiak hor baitira. Trump bai matxista da, rasista eta bar, eh, behar eh, gaur egun hori aipatzea eta bestalde aipatzen aldugu erruxiarekin, hain txegur Baskari eta festa zonbaitzu eginen ditula, eh, naski untxaituko diren Putinekin, laguntasun berri bat sortuko da, Txinarekin gerla bat ere berdin nordaki, mm, eta Europak hain txegur fite erdian izanen baita uh, emango dio eskua eskuin muturreko gizon uh, eh, uni kusiko uh, eh, ez naiz Nostradamus. Arriskoa orain uh, be Amerikar imigranteak eh? izanen baitira horiek ere kudeatzeko de, Europan bon, kontsolatzeko Kalifornia ere aipatzen alda estatu cool bat bezala agertzen bazen oraindik berriz gehiago cool lago izango da kanabisa legala izango baita han, hori ere bozkatu baitzuten uh, behatzoko hortan, eta beste berrietan ere frantsesentzat berri on bat, Gimsek erranduela musika galituko zuela, emaitzak Ikushi ondotik. Passe avant minuit, passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels gustatzen hau beti hori <laughs> musikak, baina bai, e, dituzat, e, den musika dela gaur egun. Eh, musika balin bada, beraz, eh, baina uh, eh, metre gims uh, be uh, gelditzen bere karrera, uh, batzek diote uh, pixka bat beza egiteko zela xare sozialetan, eta berak iduriz piratatua izan dela jakin arazidu maleruski. Musika eta Trump historietan uh, baikira ala ere bihitz uh, bere itzartzeaz uh, be irabazidolarik beraz itzartu baitu, eta hainbat musika baliatzen dituzte, bak zue politikariak eta hoien um, uh, mitingetan. Eta uh, Trump... Uh, Trumpek badu itura bat eh, nahi duena pasatzeko musiketan, eta bereziki Rolling Stones taldea, eh, jadanik eh, pasatu zuen eh, kantu hau, You can't always get what you want, ez duzu beti eh, zuk nahi duzuna ukaiten ahal, eta be, taldeko kideak esatu ziren, ez zutela nahi, Donaldek beraz kanturi baliatzea, eta bezer egin are Berriz segitzen dugu gure troll lanetan eh, Trump eh, ekiparekin. Berriz baliatu du beraz bere eh, presidente kargua abiatzeko. Mitingean musika hori, you can't always get what you want. if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just fight, fight? Jimmy. duzu beti ukaitena nahi duzuna The Rolling Stones, euh, beraz, euh, Trumpen euh, musika kutsuna errango dugu, eh, bere mitin kentzat, behar bada, ere baliatzen lukete olako titulu batekin. Bostak eta hogeita sei dira hitzetaputzen eta orain itzeman bezala, asteazken ero, entzularen iritzia baita goiz behin eta e, mentxe, eta gaur naroa gorostiaga zuritza. Egunon, gaurkoan film bat aipatu nahi nizueke, ezinezkoa, edo ez da posible. Hala izena du filmak, edo jatorriko bertsioan lo imposible. Dula gutxi ikusi dut, 2008an egina izan bazen ere. Baionak, Kataluniako Juan Antonio Baiona, zinema zuzendariak egina da. Naomi Watts eta Ewan McGregor aktore famatkari dira bertan eta 2008an Tailandiako tsunamian izan gertakari realetan oinahitua da. Egia erran, astapenean superprodukzio estatu batu zela pentsatu nuen eta erintzen ez biziki bero ikusteko. Baina egiazko historioan oinahitua zela oarturik segitu nuen ikusten. Gerora jakin dut Kataluniako familia bati gertatua zaiola filmak kontatzen duena Maria Belon familiari. 2008an, guberri garaian beraz, Tailandiara oporretara joan zen Maria, senarra eta egin eta hotelean zirela, tsunamiaren izugarrikaria jasantzuten heiek bezala, beste turista handanak eta nola ez, Tailandiarek. Ez dautzuet historioaren mamia edo suspentsia zoinden kondatuko, zua horrek ikusteko paradaukan dezazuen. Izu garrikeriaren aintzinean jenden jokamoldea erakusten du filmak. Alde batetik, so sarrangurarik ez duen familia oporretan da, eta batean sintxifrikatuak gelditzen da. Herri ura osorik gertatzen den bezala jadanik baliabide batere gabe zen herri gandana hiltzen da edo kolpatuak gertatzen. Baina heiek bezala, zaurituak eta nora ezean diren turistekiko elkartasunez jokatzen dute Tailandiarek. Desegina den bizitegi gisa duten etxolako atea hartuz jendea ospitalera garraiatzeko adibidez. Filmo hunkigarria da beraz, eta aitzinatu arau beste irudi batzuk ekarri zauzkitan burura miserian eta Noraezian diren siriako edo gerlako refusiatuak eta bideri gabe heldu diren milaka emigranteak Europara. Kaleko kanpalekoaren ustea, zeuta eta melilako hesiak eta beste. Eta ari nintzen ene baitan mundu hontan gauzak alderantzizdua zela. Aberatxan egitik oporretara, herritxiro batetara joanik, baliabiderik ez dutenek turistak lagundu dituzte. Eta aldiz, ezin biziko egoeretatik herri aberetxetarat hies heldu direnak, usuenean kolonizatuak izan ondoan, edo beren lehengaiak hegia beretsetako estatu edo enpresek hartu ondoan, edo hango politikan eskua sartuz gatazkak areagotu ondoan, beraz, ieslariak, baztertuak eta kanporatuak eta hiltzeratutziak dira. Gainera, 2008an, egunka baldin baziren Mediterraneo itsasoa zeharkatzen hilak, aurten milaka dira, eta ia edo kasik ez dira gehiago aipatzen. Nola da posible? Bez, ez da posible. Lo imposible filma bezalakoek begira da horrekin ikusiz gero, gain komunikazioaren gara jauetan, itxu eta gor bezala giren jenden buruetan, edo txarrago, imigrante eta islarian eotorgerak sorlitzakeen gastu gaitzeko gezurrak zabaltzen diren une hauetan beraz, agian argitxo bat pizaiteke egoera aldatzen hasteko. Kosta gaurra zen, eden aluest, 2008ko filma ere, balio du ikuste adibidez, Greziako ondartzetan eguzki hartzen ari ziren turisten ondora imigranten gorpuak nola hilik heltzen diren ikusteko. Baina hori beste historio bada. Hene partetik, asteko milesker baionari, Juan Antonio Baiona zuzendariari. Bestaldi bat arte. Milesker naroa gorostiaga eta beraz ez da posible filmaz eta harenik ere filmago menio bat hori loturik ere fuakoa mare deitzen dela lampeduzaren inguruko filma bat. Laster, hitz eta putzen aldiz, Pantsikatelieria gurekin eh, izango da eta uh, eh, elirale dantza kompania zarituko gira gogo eta bat abiatu zuten urtahilean atzoa gertu zituzten horren ondorioak eta horrek uh, sortuko dituen aldatketa strukturalak ere gurekin aipatuko ditugu eh, ditu barkatu laster pantxika teleriak. Bostak eterdi mementu zeuskal irratietan berriak zurekin, Bernadetar gaina. Mikel Irastorza eta ustezko kidea beren azkaineko etxean zuten Deniz eta Xavier harin libratuak izan dira txaldeuntan, larun batean ahastatu zituen polizak eta Pariserateremanak ere izan ziren, egun judearen aitzinerat ere izan dira, unek etxearen jabeak libro utzi ditu, aldiz Mikel Irastorza preso eman du. Euskal Herriko bake prozesua zertan den presoen egoera eta batez ere Ibon Fernandez iradiren kasua ipatzeko prentsaurikoa egindu bake bideak paisen giza eskubideen ligarekin batian personalitate eta eragile desberdinak agertu dira eskualegiaren bakearen alde urratsak eman behar direla erraiteko berriz ere. Miagitzeko aireportuan, kasik miliun bat bidaiari izan dira urteuntako lehen amagila beteetan, jazbaino euneko zazpiterdi gehiago, Europako beste herri aldeetarateko hegalaldietan izan da emendatzen nagusia euneko hogoita amazazpikoa. Urepeleren ondotik ogoigarren korrika bizkaitik abiatuko da primadera untan, martxuaren ogoita amarean, hasiko da otxandiotik irunierat heltzeko, aldiuntako lema izanen da batzuk, hizkuntza, kultura eta mundu ezberdinek osatzen duten ainistasuna nahi du irudikatu. Amikuseko ikastolak desafiozko pilota partida bat antolatzen du, bihar Dona Joko Berri Moldean izanen da, partida nagusian ezkerparetako pilotari haundia den Iker iribarria hariko da batitio dukazurekin, Peio Lajalde eta Antion Amuleren kontra, eta beste partida bat izanen da itzin gazteekin, hitzordua beraz bihar zazpiontaigoiti Dona Paleuko airetiken. gaurko kanpoko mintzaldien saioan, hizkuntza politika eta ipar eskoaleriko instituzio berriak dira aipatuak izanen. Joan den azaroren ogoita amarrian, bai hori iraganden, ganden debatea, dugu entzuten halko hortarat komitatuak izan dira, tokiko hainbat autetxi baita ere eskual gobernu eta nafarrokoak. Entzuten halko ditugu, Ayat de Siberoko erri elkargoko izkuntza saileko arduraduna, Jean-Michel Duhalda, Azparneko erri elkargokoa, Jean-Claude Iriar, Euskara eta Eskual Kulturaren aldeko erri sindikaten presidenta, Mathieu Berger, EEPko lehen dakaria, Patsi Bastarika, Euskal Gobernuko izkuntza arloko arduradun nagusia, Mikel Arregi, Nafarroko Gobernukoa. Bai eta ere, Eskual Gintzako partaide diren, argitxu etxandi eta katisa dolare. Hizkuntza politika iparraldeko instituzio berrietan, aipagai, astelen ahatsuntako kanpoko mintzaldian behatziontan, errepika, hortzegunean, oren batean. Siberua, Lapurdi, Basenafarroko Xilaba Bertsulari Txapelketako finala zuzenean eskualiratietan, larun batean, azaroren amabian, Bostetari goiti, baiunako loga gelatik zuzenean zuek ere irratian gozatu xilaba finala. Ogoi garen korrika orkestuko dugu ostegununtako goiz behin. Elduden martxuaren ogoita amarian bizkaiko otxandiotik abiatuko da, apirilaren bederatzean Nafarroako iruñan bururatzeko. Bixente Klaveri, Aekako Langilea, Ostegununtako Gomita. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, Prentxan, zer dira ipagai nagusiak tenore untan eta berria.eusekin abiatzen dugu sehemezala eta ebe estatu batuak dira eh, lehen irudi nagusi hori alde hortan eh, estatu batuen eh, mapa interaktibo bat Clinton esker eta Donald Trump eskuin eta beraz koloreekin klikatzen alduzie Estatu bakotxaren gainean, ordean titulu hau, Donald Trump aukeratu dute, estatu batuetako presidente hori lotutako hainbat gai iritzi, bideo bat ere gazetarien analisiekin, eta eskuin zuzeneko kontakizuna, beraz, Twitterren bidez, egiten duen eh, kontakizuna, ez, eta Twitteren bidez, baizik eta Hillary Clintonen uh, Eh, begarko edo momentuko itzaldia emaiten du hemen oian aldoaien urangakazetariak itzezitz, beraz, segipen berezia egiten du, hemen eh, estatu batuen hauteskundetaz berriak. Argian, ere gain nagusi Donald Trumpek hori aldearen eh, ebe parte nagusia hartzen du, eta beraz hor ber tituluarekin. Azpian Marine Le Pen agertzen da, eskuin mutu rapozik, Trumpen garaipena arekin. Miseria eta kutsaduratan itota gaudenok zergatik maite dugun Trump eh, galderazko ikura hemen, eta erantzuna berdin eta edabideen reakzioak ere e, zerrendatu ditu argiak bere gai nagusietan eta estatu batuak ere nagusi bera zutu ezten eh, aldiz eh, hor Le Pen eta Sarkozia gertzen dira Trumpen garaipena parada eder bat bi auta gaien zat azpian ere Donald Trump agertzen da Eta eh, titulu honekin Donald Trump eh, estatuatu etako pre eta orain zererjan. Beste gaietan eh, gure inguruko prentsan, e, atxiloketak lealde eh, batetik, libre utzi dituzte Mikel Irastorza etxan zeukaten bi azkain berrietan aipatzen ginen bezala, larun bat goizan atxilotu zuten, etako, etako ustezko kidea, eta beraz, horren aipamena hemen, erreakzioak ere zerrendatzen ditu, Berriak argian ere um, aipagai titulu honekin aldiz, azkainen atxilotu Xavier eta Deniz Arin askatu dituzte kontrol judizial pean media bazken ere Gainagusi. Hogei garen korrika ere aipagaina gusietan gaur aurkeztu baitute ofizialki diotik iruñerat joango den korrika eta bat zuk, bat eh, lema pean beraz uh, bideo bat eh, agertzen da berriaren webgunean soin nahi bat duzi adibidez gazeta puntu eusen ere gai nagusietan. eta bestalde iruneko epaileak hauzitegi nazionalaren eskutzi du altxasuko hauzia hori behian epailearen erabakiaren behi jakinain zinetik altxasuko gertakari buruzko txostena ego jidiola guardia zibilak hauzitegi nazionaleko epaileari eta lehen terrorismoa ikosten ez zuten lekuan orain badela dio hauzia beraz terrorismoarekin lotzea da ura madrilen ikertzeko modua. eta absolbitu egin dute Urko Martinez Troikaren aurkako istiluen arirat epaitua zena argian hemen tituluetan estezken eguerdiuntan zal baldu dute berria uh, ehm, 2000 malauean Bilbon Troikago hom mobilizazioan atxilotu zuten bera istiluetan parte hartzea egotzita eta bestalde argian uh, Florentziako erraustegi proiektua ipagai balio gabe utzi baitu epaileek azaloren behat goizuntan plazaratutako epaia zauzitegiak jakinara arazi uh, eh, laster eraikitzen hasi behar zuten erraustegiaren baimenak legez eraikitzeko urratx administratiboak zuzen egin ez dire hori argudiotzat emanik beraz gelitu dute. Eta frakingaren arriskua ere eh, urbiletik eh, segitzen du argiak eta estatu batuetan Standing, standing Rocken ez dute etxi Dakota Access bideak asik bukatu dieten arren. Argazki uh, desberdinak mobilizazionak agertzen dira. Estatu batu suetatik bildu dira hilabeteotan aktivistak ipar Dakotako Standing Rockerat. Indioen erreserba zeharkatzen duen petrolio odiaren lanak geldi segitu nahian, jatorrizko Amerikaren irureun tribuk sustatuta, laureun ekin zailez goiti atxilotu ditu poliziak udaz gerostik argian, beraz aipamena intzesgarria. Hauek dira beraz, eh? gaurko aipagai nagusiak prentsan, Zaila, uh, olako informazio nagusia estatu batuetako uh, eh, hauteskonderi emana delarek ikusten da ondoko informazioak pixka bat bazterrerat emanak dirila. Telebista putz, utz, hitz, hitz, hitz, eta putz. gure gomita... Japan txikateleria izango da eta elirale kompainiak egin duen uh, barne gogoetaz salituko gira urtahilan abiatute eta atzo aurkeztu zuten eh, hoien lantaldeari taldeari bilana eginez eta struktura aldaketak ere proposamen atera dira hortik. Laster, beraz, bizpairu minuturen buruan aipagai. Gorka suaia, aldiz, orain zuritza You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this your time you cannot move like you're blind. No matter move because you get left behind. Then Babylon, Matthew the needs of the so thick. Babylon guy shut at me, the last do come with the dick. zenbat sufrimen, zenbat askatazun kanta Behar izango ditugu lortzeko garaipena Askatasun ez da eskatu behar Egunero irabaz ez dizut eskainiko doam Ta zeden zain, momentu haurain Erronkan dia diogu gure kain You got to be careful in this time Know your role and try learn your line In a this time you cannot move like you're blind No bother move because you This your time you cannot move like you're blind No matter move, because you get left behind Then Babylon Gure sustraia konak ziren Baina sistema honen pean dena toa usteltzen Kontu zondoan duzunarekin De abruak ekon daiteke Esklabuak orain dik Ez aldu zuen abari Elkartasunak zoitik I'm king of your Babylon. You be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this time you cannot move like you're blind. No matter move because you get Babylon. The Babylon. Babylon. Babylon, Babylon After you got Gorkasua deitzen da hemen eh, entzuten duzuena Be Careful kantuarekin piztu deitzenen disko berria ateratzen du berak eh, rege eh, ragadoinuetan doinuetan uh, gazte izen sortu musikari hau kodigo norte rap taldean ari zanda kasikama urtez eta berak gaiten duen bezala 2008an bakarkako bideari ekin zion bere amets handiaren atzetik maite duen euskara ikasi eta maite duen hizkuntzan abeste egitea. Seak dagoen eta orain hitz eta putzen gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Elirale dantza kompainak eh, gogoeta bat abiatu du, erran bezala, dela deitzen den eh, gogoeta hori e, urtahilean abiaturik eta atzo beraz bilana eta konklusioak orkestu zituzten, barne gogoeta bat beraz ekiparen egituraketaz, kompainaren sedeetaz eta sede garapenaz ere gurekin dugu pantxika teleria egun Egunan. Bo, eh, beti garantzitsua da momentu hori, barne gogoetak eramaiten eh, direlarik, benan, zuek eh, elirale kompainan zergatik abiatu zenuten hori? Ba, elirale kompainan sortu genuen 2000 eta batean, eta joan ahala izan dira etapak, eta beti gogoetak pausatu izan ditugu gure bilbidean zehar, Bimila eta bostean, um, iriguneak kompetentzia kultura hartu zuelarik gogo eta bat uh, eraman zen, eta oh, hartu binean azkenean pa ba, laguntzailea handi bat izaiten alzela irigunea, ari baiginen ginen gu ere um, sensibilizazio lan hortan gure sorkuntzen bitartez. Bimila eta beste gogo eta bat eraman genuen, ba, azkainen in, fizikoki implantatu ginerarik, eta hor, eh, bimila eta bostean Uh, eh, elirale joanen da eta mm, eh, bueltan irailan uh, nik bereziki eta ekipo hau horotara bagenuen uh, asmoa uh, egiteko uh, kanpora zoazelarik oartzen bai zira azkenean zure puntu hauletaz naiz eta azkenean Urte bat berantago ikusten dugu abino sekulako mm, aurrera pena eman diola kompainari. Eta orduan ba, beti gogoetak pausatzeko beharrean eh, gaudela uh, berriz, eh, bide berri batzuen joratzeko ez. Eta orduan egia da lehen urtarrilan dela delako horren dispositiboaren zat uh, diakindugu hautatuak ginela eta laguntza hile bat izango genuela eta lehen aldia da Kampoko begirada bat izan dugula, zenta guk aintzinetik, irailetik uh, eh, urtarria egin genituen olako jardun aldi batzuk uh, administrazio kontseiluarekin bideratzeko DLA delako hau. Ordoan ba, gure laguntzaileak eh, bildu ditugu eta um, presentatu diegu uh, Eniraleren uh, eh, oraingo argazkia, uh, zertan gira, nortzuk gira, ekipuan bertan zointzuk dira langileak, uh, eh, luraldea zenpereko lareko kulturgunea, irigunekoa, zoinda gure luraldea, e ehatxe ELP bat ere, gure lugaldetasuna aldatuko delako, mhm. eta gure sedea zoin da ez, uh, eh, ama urte ibili ondoren, eh, zer gira, nortzu gira, hori dena aurkeztu dugu. Mm. Egin duzie beraz hor uh, eh, kompainaren aurkezpen bat, uh, konkretua eranen dugu, mhm. langileak aurkeztu, baina baloreak ere aurkeztu dituzue, baloreak aldatu dira, lirale kompainan ama bosturte hauetan? Ez, ez dut uste, nik badut sentipena ez ez, uh, nahi baduzu sortu nuelari kompainan, uh, eh, argi nuen um, gorputza landu du nahi nuela, eta hori beti ala da, Naiz eta gero uh, nire lana, sorkuntza lana transversalitate bat atera joan da, eh? gorputzetik uh, soinura, eh, estenografiara, eh, argi egiletara, esan nahi dut, eh, azkenean eman emanaldi bizia egiteko behar dituzu eh, koreografia baino gehiagoko plano batzuk unkitu, hori ez da aldatu, beti sorkuntzan ibiltzeko sedea eta hori da zinez gure uh, motorean unbait, baina bazen ere hasieratik eh, partekatze gogo hori emengo diendearekin eta kanpoko diendearekin. Uh, eh, Eta orduan uh, nola ekarri arte koreografikoa diendearen baitara. Mm Eta orduan uh, nik esango nukena baloreak ez dira aldatu, Eh, gure lur aldetasuna, izkuntzarekiko ere dugunen gehiamendua hauek ez dira aldatu, baizik eta garatu dira balore horiek almen gehiago dugulako gehiago gira ere, eta gaur egun eliralez eta gehiago pertsona bat, baizik eta artista kolektibo bat, Um, e, elkarte batetan oin narritua dena, baina badago lako eh, bizi bat eh, gure uh, artisten uh, eta baita ere nola esan uh, ikoizpen mailan, komunikazio mailan eta teknika mailan uh, talde txobat uh, gira, oso, ba, ora, taldea bihurtu gira. Baina baloretan ez, ez tira gure baloreak aldatu uh, gorputzaren bitartez, hitzak baiatuz eta gure artistiko lana ahal bezain bat eh, mediazioaren bitartez partikatzea. Hori da, mm. hasierako helburua. Eta sede mm, artistikoa, beraz, or, uh, eh, balore horiek guziak harturik, sorkuntzaren bidez eh, garatzea, hor pentsatzen dut, hortan segitzeko asmoa atera dela, atzoko bilanen? Hortan segitzeko asmoa atera da, bai, hori da, kompainia baten funtsa, baina nahi bat dela hori egitean, ohartu gira, Eh, kompania bat baino gehiago egiten genuela. Eta batez ere, um, nola lurraldeak uh, eh, urteak joan ahala eta biziki plazera handiarekin, gero eta misio gehiago eskatzen digun mm, guri artistei gure presentzia indartzeko um, lurralde hort untan, eta harrigarria da orokorki uh, Frantzia mailan orain ari baigira nazional mailan, baita ere eskatzen zaigu um, zinez, baliabide batzuen ekartea. Eta baliabide oiei nola iardetxi uh, eh, konkretuki, nola gazteak formatu, orain ez baigira aski, Eta orduan, atzo, uh, bai, uh, kompainaren sedea sorkuntzarekiko biztanda nahi genuen beriz eh, berriz posizionatu, baina baita ere gure ikerketa lana eta formatze lana, orain dela biurte, eh, egin genuen apostu bat, um, fond de dotazion baten bila joan ez, bidantzari gazte uh, integratzeko eta formatzeko, eta nola um, balorizatzen dute laguntzaileek eramaten dugun lan hori kompaniatik atez, eta orduan atzo biziki positiboki uh, eh, hartua izan da, baina orain, <laughs> frantzesez erraten da, ya, ja pluka foke, hein? Eh? orain gure laguntzaile horiek eh, erakunde mailan, nola jardetziko dute uh, gure proposamenari, jan segituko gaituzten, zeinetara, eta gure noraino engaiatzen alko garen beraiek proposatutako baldintzetan, ez? Mm. Eta orduan, e, ba hori zen, e, azkenean, Eh, garapen enkargudun bat uh, enplegatuko dugu urtarrietik gora, garatuko duena uh, eh, baiabide koreografiko zentru baten uh, xedea. Ados, ordean... Beraz, azkenean ez abatere buka erabat, baizik eta erabat ber asiera bat. Mm -hmm. <laughs> bai, ordean, kompainiaz gain, beraz, estruktura berri bat sortuko duzue? E, struktura berri bat, ez da erana, ez uh, e, elirale siuraski e, nahiko genuke biur harazi baliabide koreografiko zentru bat nun uh, kompania bat baden. Bai. Ados, eta zer da orduan niz bainiz dantzan munduan mm. bizikia ditua zer da olako zentru bat? Be eman dezagun hor ikusi dugu uh, diauzien uh, sistema koreografikoarekin. Uh, Eben zu izan dadin gure lana, Eh, bakarrik sorkuntza mailan posizionatzen bagira, ez gira elikatzen eta ez dira aberatza gure sorkuntzak. Bera soposatzen du haintzinetik, um, siiko sortzeko gu lau urtez zibiligarela ikertzen. Ikertzen, sistema zerzen, musikarekiko zelotura bazuen, eta um, mugimendu tresnak sortu ditugu jauzien sistema horren um, urbiltzeko. Eta hartu gira hor, adibidez, uh, be kolektibo batzuk, eman dezagun adibidez bilaka, edo egoaldean ere ebeste kolektibo batzuk, deitu gaituztela, esan ez, bon, bilatu duzuen ikerketa hori, partikatu nahi duzuen, baina oski, Eta hor, nahi bazuzu, ba, olako baiabide bat proposatzen dugu sistema koreografiko honi buruz. Baina ez bakarrik, eman dezagun uh, eh, lugalde tasun orokora Euskal Euskal Herriarena, baina ez bakarrik durangon gaude aztokaren zat, Frankonvilen ginen uh, Parise aldean uh, eh, perigoen izango bida, aldi oro, gaur egun, nahi bazuzu, Eman aldia galdetua zaigu, baina adibidez uh, gehiago ere uh, eh, sensibilizazio tailerrak, konferentziak, gure, gure lana eta funtzioan arteko grafikoa obeki ezagutua izateko. ordo hor ere, tresna batzuk sortu behar ditugu dosierak, eh, hor uh, adibidez, oian eta diose gaur uh, Monde Marzanen daude, diustuk isi inguruan, gero aritu bai gira, arituko bai gira maiatan, baina tresnak sortuko dituzte gaur eh, ango dantzariekin, beraiek ere eh, sistema horrekiko martxan sortzeko. Eta hori dena, kompainia batek eh, eramaten duen baino lan gehiago da. Eta gero, ba hor, eh, lugalde tasuna, nahi baduzu gure lana garaikidea da, baina badu euskal kultsu hori edo, edo emengo korporalitatea badu, badu bere kolore berezia, mm Eta um, mm, tipiekiko adiz, hauetak bezalako forma bat mediazio mailan eh, eramaten dugularik uh, Donostia 2008-eko dispositiboan, Hernanin, Donostian, Durangon uh, edo hemen uh, ustaritzen uh, senperen azkainen izanki eta orokorki digunean izango gira hori goita sei eman aldirako. Ba, ondoan eskatua zaigu beste lan bat. Eta lan horren eramateko, mm, nahi baduzu, guk Eh, ben, simpleki, Parisen izaiteko eta bermementuan Euskal Herrian lan horren garatzeko, behar ditugu diende gehiago, beraz. Artu dugu gure gainen nahi baduzu formatzea, eh, bigazte eh, sartu ditugunak eta bigazte hoien formatzeko behar dugu formazio arloa ere garatu. Horban, ba, baiabide zentrua da imateriala den ondare koregrafiko honekiko lanean aritu ahal izaitea. Gure berezitasun untan, zenta, ne, adibidez egin dugu kristen audizioa eta mm, eh, zetakitzen bat uh, eh, larogoi uh, eh, CV pasa jaso ditugu eta frantzia osotik uh, audizionatu ditugularik dantzariak eta hartu ditugu kanpokoak ere eta ideia eta bat ere istea emengo lur buruz, baina bagenekien ere behar genituela beste bi Numait, emengo uh, kutsua, eta hor naiz ez korporalitate mailan, dantzari korporalitate mailan behar genituela. Eta horiekin behar genuela sakondu korporalitate hori. Hots, uh, um, eramaten, nahi baduzu, normalki kompainak eramaten duen, baino gehiagoko orduan, arigira gira erraten, bon, gero senperen gira, baina uh, iru urterako normalki, nun izango garen zer eta nola, e, e, mugitzen delako ere, ba, e, e, esateko, ba, aizue hemen gira, e, bada ama bost gazte publikoareko kiko ere dugun nortasuna eta nunbait ezagutza publikoarekiko nola, baliat, nola baloraz zen hau mainan ezagia Ados, bo, me balitaik hori ipatzeko, baina eh, azkenean hor, eh, pantxika agertzen dena, garapen eh, estruktural baten beharra agertu da dela horrekin. Jadanik eramaiten zinuten lanari gehitzeko, azkenean, ez? Hori da, hori ze, hori mm. bai, hori Bon, ebe mm. bideon, beraz, elirale kompainari, erramezala atzo, uh, be, barne gogoetaren ondorioak aurkeztu zituzten haien ingurukoei eta be, guri ere bide batez hemen zen eh, Teleria zuri esker, mil esker. Mil esker, egun hona izan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Egun antristan mugi naiz, kantuz eman eman izango naiz hosti Lauetan. Ogoi garen korrika orkestuko dugu ostegununtako goiz behin. Elduden martxuaren ogoita amarrian bizkaiko otxandiotik abiatuko da, apirilaren bederatzean Nafarroako irunian bururatzeko. Bixente Klaveri, aekako langilea ostegununtako ostegununtako gomita. Eta itzeta putz bukatzen da gaur, bihar, berri, zorri zanen gira, bai, zuen pena edo postaren zat, eta bostak eta seiak artean gurekin izango dugu, fred, berro, eto bezala, eta bihar, inoren eroni taldearen disko berria deskubriaraziko dauku, maia murua garekin eh, mintzotko gire intsigur, eta beste gauza hainitz, anartian seiak euskal irratietan.